Ліда знову знепритомніла. Її били на очах усіх після вранішнього апеля. Ці 25 ударів мали стати показовими для всіх, щоб більше нікому не забаглося займатися диверсіями. Після стовпа ганьби літа відлежувалася в блоці. Подруги зробили все можливе, щоб вона знову не потрапила до ревіру звідки для неї була одна дорога на той світ. Щирої вірі літа одержала рожеву картку. Пояснили, що цією карткою її відправлять на чорний транспорт. Коли в дворі в'язнів уже зганяли як отару до чергового чорного транспорту, Віра Удовенко, знаючи, що до них можуть забігти есесівці і взяти ліду, рішуче мовила. Ми сховаємо тебе так, що ніхто не знайде. Дівчата, давайте сурову нитку, циганську голку. Одним рухом вона рвонула кінець матраса, розсунула солому. Лідо, лізь сюди. Ми зашиємо тебе в матраці, покладемо на верхні нари, і ніхто не здогадається, що там хтось є. Ходи Виснажене тіло дівчини зайняло небагато місця. Зверху і знизу її засипали соломою, потерухою, лишивши отвір для дихання. Матрац підняли нагору, накрили ковдрою. Так і пролежала Ліда в матраці до пізнього вечора, доки транспорт не виїхав з воріт табору. Транспорт на небо. Від важкої роботи, холоду, недоїдання люди в таборі вмирали, а все ж смерть не завжди приходила відразу. Багато в'язнів, виснажених до краю дистрофіків, ще ходили на роботу, але навіть під окриками і нагаями наглядачів користі з них було мало. Табірна адміністрація поспішила позбутися цих людей. Нам потрібні здорові гефтлігни, а не шмук штуки, одверто заявляв Гімлер. Тому періодично вівся огляд в'язнів для чорного транспорту, який ще називали хімельтранспорт або транспорт на небо. Головний лікар табору Персі Трейте щодня відбирав партії в'язнів для спалювання за особистим наказом Гімлера який побував у Равенсбрюку у 1944 році. І що тільки творилось тоді перед зустрічю Гімлера? Вдень і вночі крематорії працювали на повну потужність. Число хворих звели до мінімуму. Персі Трайте наказав своїм медсестрам і сесівкам уприскувати в судини слабих і хворих смертельну отруту. Одна з сесівок, яка любила повторювати, що вона сестра милосердя. Тим, хто не хотів приймати білий порошок, натискувала коліном на горло і з силою всипала смертельну отруту, після прийняття якої хворі помирали у страшних муках. І все ж Гімлер залишався незадоволеним. Загинувши у ваші ревіри, можна подумати, що це не табір, а богодільня, кричав скажено. В таборі військовополонених гамірно всі заклопотані, бо хворих відправляють кудись в інші табори. Пройшла тривожна чутка, що всі, хто одержав рожеві картки, приречені. Військовополонена Марина Смілянська підірвалась на непосильній роботі і тяжко захворіла. Лежала на верхніх нарах 32-го блоку, не встаючи. Її, як непрацездатно, уже занесли в списки для відправки з чорним транспортом. Маріні всього 23 роки. Їй так не хочеться помирати. Вона вже не піднімається, коли до неї приходять подруги прощатися. Вони простягають їй руки і співчутливо дивляться в очі. Настав день відправки. У таборі крик, стогони, прокляття. Марина, тремтячи всім тілом, прислухається, коли прийдуть за нею. Уже ведуть жінок з ближніх блоків. Марина історично ридає. Раптом у 32-й блок вбігає Віра Удовенко. Вона підходить до хворої і, втішаючи її, благає. Прошу тебе, піднімись, Маринко. Якщо зможеш піднятися, ти врятована. Марина дивиться на неї, нічого не розуміючи. Віра пояснює, твій номер ми викреслили. Зробити це було нелегко. Нам допомогли наші німецькі друзі з канцелярії. Марина збирається з останніми силами і, майже падаючи від слабості, злазить нар. Військово полонені дівчата прийняли її на руки і посадили поруч. У цю хвилину до барака увійшли есесівці і почали викрикувати номери ув'язнених по списках на чорний транспорт. Вони стягали хворих жінок з нар і штовхали до виходу. Тих, які не могли йти, хапали за волосся. Жінки ридали, благали, але на це ніхто не зважав. Марина напружено вслухається до номерів. Її номер все ближче і ближче, і раптом наступний номер більший за її. Полонених оглядає фашистський лікар Розенталь. Він, звісно, не впізнав Марину. Не може ж він усіх знати в обличчя? Лікар пильно оглядає нари. Там порожньо. Полонині стоять перед ним шеренгою. Марина хилиться, але подруги міцно підтримують її, і лікар проходить нічого не помітивши. Ура! Перемога! радіють полонені. Марія Петрушина підбігає до врятованої, міцно обнімає її і цілує. Далі виручка прийшла з боку чеських лікарів-комуністів. Доки Марина хворіла, вони дали їй звільнення з роботи, а подруги таємно приносили харчування. Видуживши, дівчина знову вийшла на роботу. Працювала вона в панчішній майстерні на одній машині з німецькою комуністкою Анною Касіль. Ця жінка багато в чому допомогла юній Марині. Через неї військовополонені дізнались про інтернаціональне кільце в таборі, включилася в активний опір фашистам. Анна Кастіль діставала німецькі газети, передавала полоненим відомості з фронтів, які вона одержувала від друзів антифашистів, що працювали в канцелярії. Анна була членом підпільної групи німецького блоку. Вона просиділа у в'язниці багато років після провокаційного підпалу Рейхстагу з них чотири роки в одиноці. В цій камері я розучилась говорити і потім вчилась розмовляти так, як вчаться малі діти, згадувала вона. Анна подружилася з радянськими військовополоненими, вірила в перемогу, підкреслювала, що цю віру дали їй рот армійки.